Դեկտեմբերի 6-ին կկայանա Հայաստանի Հանրապետության Սավանադրության հանրակվեն։ Շարլ Ազնավուրը Երևանի Կարեն Դևիրճյանի անվան մարզահամերգային համալիրում վաղը հանդես կգա մենահամերգով։ Ֆուտբոլի Հայաստանի ազգային հավաքականը 5-րդ անգամ պարտություն գրեց ֆրանսիացիներից։ Այժմ այս ամինի մասին մանրամասն։ Հոկտեմբերի 8-ի լույս 9-ի գիշերը Ղարաբաղի ադրբեջանական հակամարտությունների շփման գծում հակարակորտի կողմից հրադադարի պահպանման ռեժիմը խախտվել է շուրջ 90 անգամ, որի ընթացքում տարբեր դրամաչափի հրաձգային զինատեսակներից, ինչպես նաև 82 մմ-անոց mm ականանետից հայ դիրքապանների ուղղությամբ արձակվել է ավելի քան 700 գրակոց։ Պաշտպանության բանակի առաջապատասխան ստորաբաժանումները դիրապետում են օպերատիվ մարտավարական իրադրությանը եւ շարունակում վստահորեն իրականացնել մարտական հերթապահություն։ Ինչպես արդեն հաղորդել ենք, Արցախի Հանրապետության նախագահ Բակոս Սահակյանը վարչապետ Արայիկ Հարությունյանի պաշտոնատար Այլանդցանց ուղեկցությամբ օրերս այցելել է Ճարտար քաղաք եւ հանդիպել համայնքի բնակիչների հետ։ Քննարկվել են քաղաքում արկա խնդիրները, դրանց լուծման ուղիները։ Հանդիպմանը հանրապետության ղեկավարին հարցեր են ուղղվել ինչպես սոցիալ-տնտեսական, այնպես էլ քաղաքական բնույթի։ Ներկաներին հետաքրքրում էր վերջին ժամանակներս համանագծում դրող իրավիճակը, Ղարաբաղի ադրբեջանական հակամարտության կարգավորման բանակցային գործընթացին Արցախի մասնակցության հարցերը։ Շփման գծում մեր պետական սահմանների հատվածում տեղի է ունենում ժամանակ առ ժամանակ զարգացումներ, մենք ունենք պատասխանատուներ, ովքեր բարձր մակարդակով իրականացրել եւ շարունակում են իրականացնել իրենց առաքելությունը։ Մենք ամեն անգամ բարձրաձայնում ենք, որ այս հիմնախնդիրը չի կարող վերջնական լուծում ունենալ առանց Արցախի հանրապետության ամիջական մասնակցության։ Եվ ես ցանկացած հարթակ օգտագործել եմ եւ այսօր էլ օգտագործում եմ մեկ անգամ եւս մեր պաշտոնական տեսակետը ներկայացնելու։ Մենք հարգում ենք միջազգային հանրության մասնակցությունը Արցախյան հիմնախնդրում ողջամիտ լուծում գտնելու գործում։ Հարգում ենք ՀԱԿ-ի Մինսկի խմբի առաքելությունը եւ բազմաթիվ անգամ ես այդ մարդկանց շնորհակալություն եմ հայտնել նրանց կողմից իրականացվող առաքելության համար, բայց այդ ամենի հետ մեկտեղ նշել եմ, որ առանց մեր մասնակցության այս հիմնախնդիրը լուծում չունի։ Մեկ անգամ եւս ուզում եմ բարձրաձայնել, որ մեր մտեցումը, մեր քաղաքականությունը չի վերանայվել, այսօր էլ մեր հաստատակամ կեցվածքի մեջ ենք եւ այս հիմնախնդիրը չի կարող լուծում ստանալ առանց մեր լիարժեք մասնակցության։ Շարունակում ենք լրատվությունը։ Արցախի հանրապետության արտաքին գործերի նախարար Կարեն Միրզոյանը հոկտեմբերի 8-ին ընդունել է Ստեփանակերտ ժամանած Հայաստանի դիվանագիտական դպրոցի ուսանողներին դպրոցի տնօրեն դեսպան Վահե Գաբրելյանի գլխավորությամբ։ Հանդիպանը Կարեն Միրզոյանը ներկայացրել է ԼՂՀ արտաքին քաղաքականության հիմնական ուղղությունները, անդրադարձել Արցախի դիվանագիտական գործնեայության առանձնահատկություններին։ ԼՂՀ արտաքին գործերի նախարարը գոհնակությամբ է նշել երկու հայկական պետությունների միջև արտաքին քաղաքական ոլորտում համագործակցության բարձր մակարդակը, ընդգծելով համակարգված աշխատանքների կարևորությունը համահայկական նշանակություն ունեցող հարցերի լուծման գործում։ Կարեն Միրսոյանը պատասխանել է նաև ուսանողների հարցերին, միջազգային եւ տարածաշրջանային մի շարք խնդիրների վերաբերյալ։ Հայաստանի Հանրապետության արտաքին գործերի նախարար Էդվարդ Նալբանդյանը Երևանում հոկտեմբերի 10-ից 11-ը կայանալիք նախարարական համաժողովին ընդառաջ անդրադառնալով ֆրանկոֆոն երկրների դիրքորոշմանը Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության վերաբերյալ մասնավորապես ասել է. Ադրբեջանի կողմից հակամարտության կարգավորման վերաբերյալ ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահների առաջարկությունների շարունակական մերժումը կանխամտածված ռազմական սադրանքների հաջախակի յացումը վկայում են իրավիճակի սրման համար ադրբեջանի գրած պատասխանատվության մասին։ Բաքուն խոչընդոտում է այս խնդրի խաղաղ կարգավորման ուղղությամբ միջազգային հանրության ջանքերը։ Հայաստանը շարունակում է կառուցողական կերպով ներգրավված մնալ բանակցային գործընթացում եւ ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի 3 համանախագաների հետ միասին շարունակում է ջանքերն ուղղված խնդրի բացառապես խաղաղ կարգավորմանը։ Դակարում ֆրանկոֆոնիայի գագաթան ժողովի ժամանակ անդամ պետությունների եւ կառավարությունների ղեկավարները իրենց անվերապահ աջակցությունը հայտնեցին ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահների Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորման ջանքերին։ Նրանք կոչարեցին հակամարտության բոլոր կողմերին զերծ մնալ ուժի եւ ուժի սպառնալիքի կիրառումից, ինչը կարող է վտանգել կարգավորման գործընթացը, շարունակել բանակցությունները Մինսկի խմբի համանախագահների առաջարկությունների հիման վրա։ ԵԱՀԿ գործող նախագահի դաշտային օկնականներ Իրժի Աբերլեն, Խրիստո Խրիստովը եւ Սայմոն Թիլերն այսօր այցելել են Հայաստանի Հանրապետության Տավուշի մարզի Բերթավան գյուղ։ Դրանք գյուղապետ Արարատ Գաբրիելյանի ուղեկցությամբ եղել են վնասված տներում, որտեղ մահացել եւ վիրավորվել էին խաղաղ բնակիչներ, ինչպես նաեւ այցելել են գրակոստերից դուժած մշակույթի տուն։ ԵԱՀԿ նախագահի օկնականները համոզվել են, որ գյուղը գնդակոծվել է թուրքական ցակման TR 107 սարքավորումներով։ Ավելի վաղ գնդակոծմից դուժած գյուղեր այցելել Ֆրանսիայի ժամանած տեսչական խումբը։ Հիշեցնենք, որ սեպտեմբերի 24-ի երեկոյան ադրբեջանական կողմի հրետակոծության հետևանքով Բերթավանում զոհվել էր երկու կին, եւս 3 մարդ բեկորային վնասվածքեր ստացել։ Վնասվել էին տների տանիքները, մշակույթի տան, փոստի եւ երաշտական դպրոցի շենքերը։ Արցախի ազատամարտիկների միությունը միության նախագահ գեներալ-մայոր Սամվել Կարապետյանի գլխավորությամբ ապարքեվատրեց սեպտեմբերին Տավուշի սահմանագոտի մեկնած ազատամարտիկներին եւ կամավորներին, պատմում է Աննա Հուկասյանը։ Արցախյան պատերազմն անցած ազատամարտիկներն ու մի խումբ երիտասարդ կամավորներ անտարբեր չմնացին եւ որոշում կայացրին հայրենիքի համար դժվարին օրերին, երբ ճշնամին ինտենսիվ կրակում էր արդեն խաղաղ բնակավայրերի վրա, լինել դիրքապահ տղաների կողքին, մարտական հերթապահություն անցկացնել նրանց հետ եւ գոտեպնդել տավուշեցիներին։ Թշնամին շատ լավ է ճանաչում ազատամարտիկներին, գիտի նրանց կամքի ու բռունցքի ուժի մասին, ինչի ապացույց եղավ կամավորների այցից հետո հայոց սահմանի համեմատական անդորը։ Այս օրերին էլ ազատամարտիկների միությունում հաճելի անցուդարձ է տղաներին հրավիրել են երախտագիտություն հայտնելու, ողևորելու նրանց, որովհետև նրանց գործը կենթանի օրինակ է նոր սերնդի համար։ Պատերազմի հետախույզ ազատամարտիկ այսօր ազատամարտիկների միության հանձնաժողովների աշխատանքները համակարգող Ալվարո Շեկյանի խոսքով տղաներից ոչ ոք չէր սպասում այս պարգևատրմանը ստեղծմանը, քանի որ նրանք իրենց գործը նվիրվածությամբ են կատարում, ամեն անգամ մեկնելով առաջնագից։ Այրենիքի պաշտպանության կանչով խելոք մարդկանց նախաձեռնությամբ մեկնել ենք Հայաստանի սահմանը 3 օրով, 3 գիշեր մնացել ենք։ Սա անսպասելի է եղել, Պարգևատրումներ չեմ ཐակցնում 100 հա- հազարական դրամն տվալ նրանց, ովքեր եղել են մարտական դիրքերում։ Գումարած հավելեմ նաև, որ շրջաններից նրանք, ովքեր գնացել են, հրավիրել են այստեղ մեծ խնջույք։ Եվ այդ խնջույքին ամեն սեղան, ամեն հրամանատարներից, կազմակերպիչներից, կառավարությունից ամեն իրան սրտի խոսքն ասել, ամենը իրան երախտագիտությունն է հայտնել որ շնորհակալություն, մենք պատրաստ ենք, միշտ էլ պատրաստ ենք, սա կրկնակ եւ ոգևորում է եւ մարդկանց, եւ բոլորին, եւ շահագրգռված կարծես թե պատրաստ են պաշտպանելու իրենց հայրենի սահմանները։ Այսպիսով ազատամարտիկների parberabar այցերը դիրքեր առաջին անգամ մեկնարկեցին 2014 թվականից եւ փորձը ցույց տվեց, որ սա իրական խոճապի առիթ դարձավ հակառակորդի բանակի համար։ Հատկապես սոցիալական ցանցերում ադրբեջանցիների հակահայկական քարոշչության ակտիվացումը, տավուշ մեկնած կամավորների մասին մասին բուրըն քննարկումները եւս ապացույց էին, որ ճշնամին անհանգստացած է։ Այս նույն տեսարանն էր նաեւ անցյալ տարվա գարնանը, երբ գեներալ Կարապետյանի գլխավորած ազատամարտիկների 50-ից ավելի խումբը մեկնեց Արցախի առաջնագից Մարտունի, Մարտակերտ, Հադրուտ, Ասկերան բոլոր ուղություններով մեկ գիշեր մարտական հերթապահություն անցկացնելու դիրքապահ զինվորների հետ։ Ադրբեջանական բանակն այնքան էր վախեցել, որ գարնան այդ գեղեցիկ ու արևշատ օրերին սահմանի ողջ երկայնքով դիպուկահարներ էր շարել ձմեռային սպիտակ համազգեստով։ Այս զավեշտալի տեսարանը ֆիքսել էին մեր հետախույզները, իսկ ազատամարտիկները մարտական հերթապահության հետ մեկտեղ նաև լիաթոք ծիծաղելու առիթ էին ունեցել։ Աննա Ղուկասյան, այսօր Դուք լսում եք լուրեր։ Անհրաժեշտ է հետևել Մադրիդյան սկզբունքների հիման վրա երկխոսությանը Ղարաբաղյան հակամարտությունը խաղաղ ճանապարհով լուծելու նպատակով։ Այս մասին ասել է Ֆրանսիայի եվրոպական հարցերի պետքարտուղար Արլեմ Դեզիրը։ Անդրադառնալով Ղարաբաղյան հակամարտության շուրջ բանակցային գործընթացի ապագային, հաշվի առնելով ադրբեջանական կողմի հրադադարի ռեժիմի հաճախակի խախտումները, նա ընդգծել է, որ Ֆրանսիայում տեղյակ են հրադադարի խախտումների մասին։ Գիտեք, որ Ֆրանսիան Ռուսաստանի եւ ԱՄՆ-ի հետ միասին, որպեսի ԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահող երկիր հավատարիմ է խաղաղ բանակցություններին, նշել է ֆրանսիացի պաշտոնյանը։ Ղարաբաղյան հակամարտությունում սպառնալիքների մասով մեծագույն վտանգը Ռուսաստանի եւ ԵԱՀԿ Մինսկի խմբում նրա արեմտյան գործընկերների միջև հարաբերությունների լիարժեք խզումն է։ Այս մասին հայտարարել է հակամարտությունների հետազոտության եւ վերլուծության բրիտանական անկախ կենտրոնի տնօրեն Քրիստոֆեր Լենգտոնը։ Նա նաեւ բարձաբանել է ադրբեջանական իշխանությունների արկածախնդրային գործողությունների հնարավոր պատճառներն ու կանխատեսումներ արել Ղարաբաղյան հակամարտության գոտում մարտական գործողությունների վերսկսման հնարավորության վերաբերյալ։ Հայաստանի Հանրապետության նախագահ Սերժ Սարգսյանը հրամանագիր է ստորագրել Հայաստանի Հանրապետության համանդրության փոփոխությունների հանրակվեն նշանակելու մասին։ Այն կկայանա 2015 թվականի դեկտեմբերի 6-ին։ Ադրբեջանը նեղացել է ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահ երկրներից։ Պաճառն այն է, որ Ադրբեջանի արտգործնախարարության սև ցուցակում հիմնականում հենց Մինսկի խմբի համանախագահ երկրների կամ զարգացած եվրոպական պետությունների քաղաքացիներն են։ Արտգործնախարարության սև ցուցակում ընդգրկված է 49 երկրների 501 քաղաքացի։ Հիշեցնենք, որ սև ցուցակում են հայտնվում այն մարդիկ, ովքեր այցելում են Լեռնային Ղարաբաղ առանց Ադրբեջանի թույլտվության։ Ցուցակը տարեցտարի մեծանում է։ Ադրբեջանի ազգային հերոստատեսության եւ ռադիոյի խորհուրդը երկրի հանրային հերոստալիքին դատի է տվել վերջերս նկարահանված Ղարաբաղի նամե ասկ Ղարաբաղի մասին բազմասերիանոց գեղարվեստական հերոստատեսային ֆիլմի ցուցադրությունը դադարեցնելու եւ կիսատ թողնելու համար։ Ղարաբաղյան թեմայով ադրբեջանամետ քարոշչության նպատակով Ղարաբաղնամե բազմասերիանոց հերոստաֆիլմը նկարահանվել է ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևի հանձնարարությամբ։ Ղարաբաղի վերաբերյալ քարոշչական տեսանյութեր նկարահանելու համար 2011 թվականին Ալիևի հրամանագրով պետբյուջեից 5 միլիոն մանատ ֆինանսական միջոց է հատկացվել ադրբեջանական հերոստալիքներին եւ կինոստուդիաներին։ Ղարաբաղնամե սերիալի նկարահան պահպանման համար հերոստալիքին հատկացվել էր 100.000 մանատ։ Ֆրանսահայ շանսոնիե Շարլազնավորը հոկտեմբերի 8-ին երեկոյան ժամանել է Երևան։ 91-ամյա շանսոնիան Հայաստանը եկել որդու Նիկոլա Ազնավորի հետ։ Նա Հայաստան է ժամանել ֆրանկոֆոնիայի միջազգային գազམ་ակերպության նախարարական 31-րդ համաժողովի շրջանակում Ֆրանսիայի պատվիրակության հետ։ Համաժողովի միջոցառումների շրջանակում հոկտեմբերի 10-ին Ազնավուրը մենահամերգ կտակարեն Դեմիրճենյան վան մարզահամերգային համալիրում։ Հիշեցնենք, որ հոկտեմբերի 10-ից 11-ը Երևանում տեղի կունենա ֆրանկոֆոնիայի միջազգային գազམ་ակերպության արտգործնախարարների համաժողովի 31-րդ նստաշրջանը։ Ընդհանուր առմամբ համաժողովին մասնակցելու նպատակով Երևան կժամանի ֆրանկոֆոնիայի անդամ եւ դիտորդ 5 մայրցամաքներ ներկայացնող ներկայացնող 80 պետությունների 500 ներկայացուցիչ, որոնց մի մասը ներկայացված կլինեն արտաքին գործերի նախարարների մակարդակով։ Այսօր Փոստի համաշխարհային օրն է։ Այն նշվում է Միացյալ Ազգերի Գազམ་ակերպության համակարգում Փոստի համաշխարհային միության 14-րդ համագումարի որոշումով։ Նրա կազմում 192 երկիր կա։ Ամբողջ աշխարհում հոկտեմբերի 9-ից սկսվում է նամակի միջազգային շաբաթը։ Միջազգային Փոստը իր հաճախորդների հետ խոսում է 6800 լեզուներով եւ Փոստի ֆիզիկական առաքման ամենամեծ ցանցն է աշխարհում։ Այն նախատեսված է ապրանքների հուսալի հասկանալի, արդյունավետ ու էժան փոխադրումների եւ գաղափարների փոխանակության համար։ Փոստի միջոցով ընկերները մեծ հերավորություններից իրար են փոխանցում իրենց անձնական մտքերը։ Մարզասերների համար Ֆուտբոլի Հայաստանի ազգային հավաքականը 3 ընկերական խաղում 0-4 հաշվով պարտվեց Եվրո 2016-ի կազմակերպիչ երկիր Ֆրանսիային։ Հայաստանի թիմը 5-րդ անգամ հանդիպեց ֆրանսիացիներին, գրելով 5-րդ պարտությունը։ Հայաստանի հավաքականը հաջորդ խաղը կանցկացնի հոկտեմբերի 11-ին Երևանում, որտեղ Եվրո 2016-ի ընտրական փուլի վերջին դուրում կընդունի ալբանացիներին։ Լիտվայի Կլայպեդա քաղաքում ավարտին է մոտենում մինչև 23 տարեկանների ցանրամարտի Եվրոպայի առաջնությունը։ Այստեղ իրենց հիանալի են դրսևորել Հայաստանը ներկայացնող երիտասարդները, ընդ որում ոսկե մեդալի համար պայքարն ընթացել է հենց նրանց միջև, եւ ամեն ինչ որոշվել է Սամվել Գասպարյանի անձնական քաշով թեթև լինելու հանգամանքը։ Գասպարյանը եւ երկրորդ տեղը զբաղեցրած Գարուշ Ղուկասյանը երկամարտում ցույց են տվել 300 150 կիլոգրամ արդյունք։ Թողարկման վերջում եղանակի մասին։ Ինչպես հաղորդել են Արցախի հիդրոթերապևտաբանական ծառայությունից, հանրապետության տարածքում սպասվում են փոփոխական ամպամածություն, գիշերվա ժամերին անձրև, ցերեկն առաստեղումների եղանակ, վարկյանում 3-ից 5 մետր արագությամբ հարավարեմտյան քամի։ Օդի ջերմաստիճանը գիշերը 4-ից 8, ցերեկը 14-ից 18 աստիճան տաքություն։ Լրատվական ծրագիրն ավարտվեց